er later die oorhand kry, het hulle die Amorite verplig om vir hulle dwangarbeid te doen. Die grens van die Amorite het by Skerpienpas begin en oor Sela na boon toe geloop.